Rafinha Preta e JP de um jeitinho diferente. É brega funk, vai Paulinha! Você não me deu uma vida de princesa. Eu fechei no 10 a 10, mas você não deu valor. Achou que eu tava de brincadeira. Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou. Quando eu falei pra você tudo tinha terminado, você não acreditou. Oh! Agora é tchau pro seu amor. Tchau pra ilusão, cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Agora é tchau pro seu de volta no bailão, agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta, tô de volta. Tchau, tchau, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta. vida de princesa E eu fechei no 10 a 10, mas você não deu valor Achou que eu tava de brincadeira Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou E a galera aprendeu, Só aprendeu, vocês com a gente aprendeu, assim, Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô tá de volta, volta né? Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão cansei de sofrer, eu tô de volta bem. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Eu te dei uma vida de princesa, né, Paulinha? Vida de princesa, hein, JP? É o hum. Brega Funk, vai, toma! Bom demais!